فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن أَحْسَنُ تَأْوِيلًا أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ما سورارو السلام عليكم بركم da sake saduwa a cikin sabon shirinmu na fatoyin rahama inda ni Shehu Bala Kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da Shehu malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo babban malami a tsangayar nazarin addinin Islama da jami'ar bayar a nan kano za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya wato sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu takwas biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu za kuma iya aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyin rahama at yahoo.com ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato fatoyin rahama at facebook.com kazalika muna kara tunatar da masu sauraro cewa su dinga rubuto suna a yayin aiko da tambaya kuma a dinga daurewa ana yo tambayoyin da za su amfani da al'umma akarmakallah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abu ne wanda yake sananne ga dukkan wani mumini cewa imani yana da wani matsayi babba yana da wata martaba wacce ba karama ba domin babban abu ne kuma shi ne mafi wajibin da ya fi kowane wajibi zama wajibi ya fi kowane wajibi girma a cikin wajiban da allah ta'ala ya tsora ga dan adam kuma dukkan wani alkhairi da mutum zai samu a duniyarsa ko a lahirarsa to ya danganta ne da kyan imaninsa da nagartarsa da karfinsa da lafiyarsa saboda ka imani yana da amfani mai yawa zubowa rayuwa ta ta mutum mumini kuma alherinsa alheri ne wanda yake mai shi yasa za mu ga mutanen kwarai magabata sun dage matuƙa da gaske wajen kula da sha'anin imaninsu da bin da bibiyar imaninsu da ƙoƙarin su ga sun yi abin da imanin nan nasu zai ci gaba da haɓaka da karuwa da ainihin wadatuwa a cikin zuciyarsu su rika kula da imaninsu fiye da yadda su suke kula da lafiyar jikinsu fiye da yadda suke kula da dukiyoyinsu fiye da yadda suke kula da 'ya'yansu ko abin da suka mallaka sukan yi wa junansu wasiya game da sha'anin imani sayyidina umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu yana cewa sahabbansa halimmu nazdadu imanan halimmu nazdadu imanan ku taho ku taho don mu ƙara haɓaka imaninmu a wani lafazi na ce ta'alau nazdadu imanan ku zo don mu ƙara haɓaka imaninmu abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yana cewa ijlisu bina nazdad imanan mu zauna mu ƙara haɓaka imaninmu a addu'arsa kuma yakan ce Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan ya Allah ka ƙara min imani ka kara min yaqini ka kara min fahimta mu'azu dan jabal radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana cewa ijlisu bina nu'min sa'atan ku dan ku zo mu zauna domin mu yi imani na wani lokaci haka nan abdullahi ibn rawaha radiyallahu ta'ala anhu yakan kamo hannun abokansa ya zo ya ce da su ta'alau nu'min sa'atan ta'alau falnadhkurillaha wa nazdad imanan bi ya la'allahu na bi ma'rifati bi maghfiratihi yakan ce da su ku zo mu yi imani na wani lokaci ku zo mu ambaci Allah domin mu ƙara imani ta hanyar da'asa wala Allah ubangiji zai tuna mu da gafararsa shi ma Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana cewa من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص فإن من فقه العبد أن يعلم نزقات الشيطان أن تأتيه هنا دقى فهم ترباوة يلقى سنين شوى إيمانا سقى روايكي كوربوة ومينا دقى فهم ترباوة da ilminsa ya san sanda sai dan yake masa wasu wasi kuma ta hakanan umair ibn habib al-qutami radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana cewa al-imanu yazidu wa yanqus imani yana karuwa yana raguwa sai aka ce masa ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu menene karuwarsa menene kuma raguwarsa sai ce idza zakarna allaha wahdahu wa sabbahnahu fadhalika ziyadatuhu wa idza ghafalna wa dayya'na wa nasina fadhalika nuqsanuhu ya ce idan muka ambaci Allah shi kadai muka gode masa muka yi masa tasbihi to wannan ke haɓaka shi ke ƙara shi idan kuma muka gafala muka tozarta wannan muka manta da ambatan Allah to wannan shi ne raguwar imani hakanan a cikin tabi'ai alkama ibn qais an rahimahullah yana ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai ya kasance yana cewa abokansa yamshu bina nazdad imanin ku taho mu je mu ƙara imaninmu mu yalwata mu haɓaka imaninmu an tambayi al'auza'i rahimahullahu ta'ala game da imani cewa shi yana ƙaruwa sai ya ce na'am hatta ya kuna kaljibal na'am zai ƙaru har ya zama kamar duwar watsu kamar manya-manyan duwar watsu sai aka sake tambayin shi ƙos kuma yana raguwa ya ce na'am hatta la yabqa minhu yana raguwa har ya zagwanye ya kare ya zama babu komai da ya saura daga cikinsa an tambayi imam ahli sunna wal jama'a ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala game da imani sai ya ce yazidu wa yanqus wato an tambaye shi yazidu wa yanqus yana raguwa yana karuwa يعطيك نعم يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع وينقص حتى يبلغ أو حتى يسير إلى أسفل السافلين إلى أسفل السافلين السبع التي ينا قالوا يا مكا هل يأسان جمع في لو ككر سمي بكوي حكا ننا رقوا ييكسا har ya isa ga mafi ƙasƙancin kasai bakwai hakanan mamu ahmad yana cewa al'imanu ƙaunin wa amalin ya zai da wa yankus iza aminta zada wa iza bayyata na imani yana wato yace imani magana ce kuma aiki ne sannan kuma yana karuwa yana raguwa idan kayi aikin alkhairi sai ya karu idan kuma kayi watsi da aikin alkhairi sai ya rabu maganganun magabata game da wannan sha'ani suna nan da yawa wanda duk ya yi ta'amuli da cincincini cikin tarihinsu zai karanta yadda suke damuwa da sha'anin imaninsu da yadda suke yunkuri ko da yaushe su ga cewa sun yi aikata alkhairi wanda zai haɓaka imaninsu saboda sun san cewa akwai abubuwa da yawa wanda yin su yakan sa imanin mutum ya karu imanin mutum ya yi karfi imanin mutum ya haɓaka kamar yadda akwai abubuwa da dama wanda aikata su yakan jawo imani ya ragu ya yi rauni saboda haka wajibi ne gabawa ya kwaikwayi irin yadda suka da kokari wajen su zafi sun haɓaka imanin su sun yi abin da zai karfafa imanin sun yi abin kuma ya kokare su wajen yadda suka rika yin sabta da aikata dukkan wani abin da zai rauna da imanin su kuma wanda ya sa suka zama bayan Allah masu masa da'a bayan Allah na kwarai bayan Allah waɗanda ake koyi da su don haka bawa ya san abubuwan da suke haɓaka imani ko ya san abubuwan da suke rage imani wannan abu ne wanda yake da amfani kwarai da gaske a rayuwar mutum musulmi balma wannan abu ne wanda ya zama wajibi mutum ya kokari ya sani ya kuma yi kokari da ya yi aiki da abin da ya sani din nan ta fuskar ya aikata abin da zai haɓaka imanin nashi ya kuma guje wa abin da zai rage masa imani saboda sa'adar bawa da rabautarsa a duniya da lahira ta taƙaita ne kan ingancin imaninsa da kyautatuwarsa da ƙaruwarsa kamar yadda taɓewarsa a duniya da lahira ta danganta ne da yadda imaninsa zai rauni ya lalace ko ba ya zama babu shi ba ka kaga a shi kenan abu ne da bawa ya yi kokari ya san babu biya da ziyadatul iman ta asbabul nuksan ne ne yake jawo imani ya karu ne ne kuma yake jawo imani ya rabu kuma yadda alamatul mustaidi rahimahullahu ta'ala yake cewa fal mu'minul muwaffaq la ya sa fi amrai ba wa mumini wanda yake an masa gamdakatar ce baya gushewa yana kokari cikin al'amura biyu abu na farko tahqiqu usulin iman wa furu'ihi wa tahaqquqi biha ilman wa amalan wa ya ga cewa yi kokari ya tabbatar da tushen imani da rukunansa ya bibiyi rassan imani ya san su ya yi aiki da su ya sifantu da su abu na biyu ya yi yunkuri da kokari da sa'ayi wajen ya kare kansa daga dukkan abin da zai karo da imaninsa ko zai rage masa imani ko zai rushe masa imani ya guji dukkan wasu fitintunu na zahiri da na baɗini waɗanda za su jawo masa hakan ya yi ƙoƙari ya magance wa kansa <clears throat> duk abin da zai cuce shi zai rage masa imani ta hanyar aikata abin da zai ainihin haɓaka masa imani sannan idan har ya fada cikin wani abin da zai rage masa imani ko ya kankare masa shi to ya gaggawar yin tuba tuba ta gaskiya ya ga cewa ya yi kokari ya gyara abin da ya bata kafin lokaci ya kure masa wannan yasa tilas ne har kullum mu rika tadabburi da tuntuntuni da kokarin sanar da kanmu abin da zai kara mana imani da kuma abin da zai rage mana imani wanda waɗannan shine abubuwan da za mu tattauna a kansu insha Allah a cikin gabatarwa da muke na wannan shiri namu Allah ta'ala ya samu dace ya yi mana gamdakatar ya haɓaka mana mu ya tsare mu daga dukkan abin da zai zama tasgaro zai zama tangarɗa da matsala ga imaninmu allahumma amin allah ya saka da alkhairi a malam tambaya ta gaba ta fito daga amir hassan ya ce ina neman ƙarin bayani akan wannan hadisi istama'u wa ati'u wa in istu'mila alaykum habashiyun ka anna ra'sahu zabibatun uh, hadisin hadisi ne sahihi hadisi Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu to da cikin sahih Bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ce isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaykum abdun habashiyun ka anna ra'sahu zabiba wato isma'u wa ati'u ku saurari shugabanninku kuma ku yi musu ɗa'a. ko da za a shiga shugabantar da tsabawa da yake dan habasha ka an da ra'asahu zabiba kai ka ce kansa wato inabin zabibi ne wato anan annabi sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisi yana umarni ne da yi wa shugabanni biyayya da da'a cikin abin da za su yi umarni da shi ko za su hana matuƙar bai saba wa umarnin Allah ba da hannunsa idan ya saba wa umarnin Allah da hannunsa to saba wa dokar Allah wacce ya saukar a cikin tsarkakakken kundinsa alkur'ani ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ta sunna to anan ba za a yi musu biyayya ba amma dukkan wani abu da za su yi umarni da shi ko su hana ko da kuwa ya saba wa san zuciyarka ko ya saba wa kai abin da kake sha'awa to kai hakuri ka yi musu biyayya a wannan shine biyayyar ka ga addinin ka shi shine biyayya ga Allah shi yasa yace isma'u wa fi'u ku ji abinda za su faɗa sannan ku yi musu ɗa'a. sannan sai yace wa in istu'mila alaikum abdul habashi ko da za a shugabantar muku da bawa bawan ma ba irin jinsin ku ba ba balarabe ba ba ba shi ba a bawa ne wanda yake habashi wanda yake mutumin habasha to bakar fata ne a nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna musu yadda sha'anin biyayya ga shugabanni yake da ƙarfi kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ɗabi'ar balarabe yadda baya yadda ya saduda ya miƙa wuya ga wani wanda yake ganin ya fi shi matsayi da daraja ko da ko shi ma balarabe ne dan uwansa amma yana ganin shi kabilarsa ta fi sauran kabilu jinsin da ya fito a cikinsu ya fi sauran jinsi saboda ka ba lalle yi wasu da'a ba shi yasa rayuwarsu ta zama rayuwa ce ta kabilu kabilu kowace kabila da shugabanta ba kuma wanda za ta saurara wa ta yi masa biyayya sai shugabanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara su karkashin shugabanci daya yake kuma nana ta musu muhimmancin zama karkashin shugabanci guda daya da kuwa wanda zai zama shugaba din bawa ne a cikin su kai ba ma maganar ya zama balarabe ake bakurai shi a koda ba habashi ne bawa kuma dan habasha a wani lokacin ka cewa balarabe wani bawa zai zama shugabansa koda balarabe ne yana jin abin da kamar wahala a ce bawa koda dan uwansa balarabe ma bai yadda ya shugabance shi ba sai idan kabilarsa ce to bare ka ce kuma bawa ne ma zai shugabance shi ballantana ka ce bawan nan ma ba habashi wato ba ma balarabe ba bakar fata ne daga habashi yake a ce shugabance shi annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka za a samu hakan to wajibi ku ji ku bi kada ku ce za ku cuku ko za ku yi gore ko za ku yi rigima a nan malamai sun yi maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'immatu min quraish shugabanni daga quraishawa suke to kuma a nan yaya zai yi maganar bawa bawa ma ba balarabi ba bayan ba balarabi ba kuma ba habashi wato bakar fata shi ne malamai suka ce eh zai yiwu a samu wanda yake balarabi wanda ba ya bai shugabanci larabawan idan ya kasance <clears throat> ya yi karfi ya kwaci mulkin da karfi to dole ne a bi shi ba yadda za a yi ko da ko ba haka aka so ba to da za a samu ba habashi ya kwaci mulki to dole ku yi masa da'a sannan kuma za ku iya shiga inda yake da ƙarfi zama kamar yadda lokacin da naraba suka yi hijira suka je habasha dan kai sarkin habasha ɗin shi ne sarki ba su isa su kawo nasu daban ba ko su yi shugabancinsu daban dole su yi wa da'a garbiyayya ga wanda suka samu shi ne shugaba a gurin sannan zai yi a cikin larabawan ma a lokacin da suke suke da salautar kansu babu wani wanda yake zai kwace zai wato ya kwace sarauta daga hannunsu zai yi a ɗauki wani wanda yake ba balaraban ba a bashi wani matsayi ko a bashi gwamna ko a ɗora shi dai wani shugaba ko kwamanda na sojoji nan ma wata wani shugabanci ne ko da bai zama al'imamu al'azam ba amma da yana da wani shugabanci kuma daidai gwargwado wanda shi ma dole a yi masa ɗaha a nan a nan dai mubalaga ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wajen a fahimci girman yi wa shugaba musulmi sa'a cikin abin da zai yi umarni da shi ko ya hana matukar bai saba wa umarni da hannun Allah ta'ala da manzansa ba sallallahu alaihi wa sallama yace ka anna ra'sahu zabiba wato wanda kamar kansa saboda gashin sa ba liyu abin nan ba ba gashi bane wanda yake a irin na balarabe mai santsi a gashi ne cibbiri cibbiri kamar zabibi wanda ya san zabibi inabi idan ya bushe da yake yin baki kuma ya yi wato cibiri-cibiri haka to gashin sai ya zama haka kare da ya zama sa ba balarabe ba ga alamar rashin kasancewarsa ba balarabe din ba ne zahiri ga sanan baro-baro kansa kamar an zuba inabi haka gashin kansa yake ya yi cibiri-cibiri annabi sallar sallar ya ce ku bi shi ku yi masa da'a idan har ya zama shine shugaban ku wannan tsari ne na addinin musulunci kuma shi yake tabbatar da zaman lafiya a cikin al'umma har kullum idan aka wai shugabanci na kwarai wanda ake masa da'a to zaka samu al'umma tana zaune lafiya abubuwan ta suna gudana cikin sauki sannan kuma ana samun haɓaka na tattalin arziki da ainihin rayuwa wacce take mai nagarta sabanin idan ba a samu haka ba to rayuwa ta rikice ta lalace abubuwa da su ta ja da baya mutane su koma kamar dabbobi mai karfi yana zai yana wato kun karfin wanda yake mai rauni yana kwatar haƙƙinsa da karfi wannan babu shakka idan duk aka kauce wa tsari na addinin musulunci su za a iya samun kai cikin irin wannan yanayi Allah ta'ala ya kiyashe amin a tambaya ta gaba tana cewa mara ina neman ƙarin bayani a kan wannan hadisi wanda yake cewa ahal jannati salasatin zu sultanin maqsidun muwaffiqun wa rajulun rahimun raqiqul qalbi da kulle zi qurba wa muslimin wa afifin muta'affifin zu iyalin wannan shi ma hadisi ne sahihi imam muslim shi ya rawaito shi daga iyad ibn himar al-mujashi'i radiyallahu ta'ala anhu cikin wata doguwar ba da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi daga ciki ya faɗi wannan magana wa ahlul jannati thalatha zu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaq wa rajulun رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف وعفيف متعفف ذو إيان ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ‘yan aljanna mutum uku ne ke zo sultanin muksit mai mulki ko mai iko kuma sannan adali yana da iko kuma adali ne muksit ne mutasaddiq mai kyauta ne ba mai rowa ba ne yana kyauta da dukiyar da allah ta'ala ya sanya a ƙarƙashinsa ba kankamo ba ne ba mai rikewa ba ne daga shi sai danginsa ko uwansa a'a wanda yake da bukata zai ɗauka ya bashi sannan kuma muwaffaq wato wanda yake samun taushiki ne daga dakatar cikin lamuran dukkan abubuwan da zai kawo na ci gaban al'umma za ga akwai dacewa a ciki kuma yana yin nasara to wani dan aljanna ne ga mulki Allah ya bashi kuma sannan ya sa shi adali ne abinda ake nufi da adali yana aje komai a mahallinsa baya daukan haƙƙin mai rauni ya ba mai karfi baya kyale mai karfi ya abin da ya ga dama zai karbo haƙƙin mai rauni daga mai karfi ya mero mai rauni sannan zai hukunta dukkan wani wanda ya yi ba daidai ba shi shine adalci shine mutum ya ajiye komai a mahallinsa wanda ya cancanci ukuwa a yi masa wanda ya cinye haƙƙin wani a kwato haƙƙin na a mero mai shi shi shine adalci sannan ya zama tasaddiq mai sadaka wannan shine ihsani wanda Allah ta'ala ya hada su a guri guda inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan to al adli din shine muqsit mai adalci mutasaddiq shine kuma al ihsan din to ya zama kyautatawa ne bayan ya bawa kowa haƙƙin da ya zama wajibi ya bashi to kuma zai duba ya ga wanda yana da rauni da yawa ya kamata a ƙara taimaka masa wani a guri kaza yana buƙatar tallafi ya kamata a tallafa masa wani abin nan da ya yi duk da ba daidai ba amma yana da wasu abubuwa da ya masu kyau a baya kamata a dubu wannan a yafe mata a yi masa rangwami wannan shi ake cewa ihsani ubangiji ta'ala ya hada su guri guda ya umarni da su inda inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan to ya kasance mai adalci ne sannan kuma ihsani ne wanda waɗannan su ne tushe guda biyu ko rukunai guda biyu waɗanda a kansu ne mulki yake tsayuwa wato mulki ba tsayuwa sai idan mutum ya zama jarumi ne zai iya tabbatar da adalci kuma ya zama mai karamci ne mai ihsani ne mai kyautatawa ne ba wanda yake rowa bane ba wanda yake matsawa talakawansa bane ya matse hannu to waɗannan abubuwa guda biyu kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa su suke rike mulkin mai mulki zai yi mai mulki ya zama mai jarunta ne mutane na tsoronsa to anan za su yi masa biyayya ne ba don suna san shi ba za su yi masa da'a ne ba don ya shiga zuciyarsu ba sai don suna tsoron irin abin da zai biyo baya idan sun yi masa bore ko sun ki masa biyayya kaga nan bai mallaki zukatansu ba ko da ya mallaki gangar jikinsu amma idan ya kasance suna jin tsoron wato mai laifi yana jin tsoron ya yi laifi domin za a hukunta shi sannan kuma ya kasance mai ihsani ne mai karamci ne yana duba masu bukata ya taimaka musu yana duba masu rauni ya yi musu yana duba wanda ya cancanci rangwame da afuwa ya masa to wannan da haka ne kuma zai mallake zuciyarsu bayan ya mallake jikinsu zangar jikinsu ba za su iya motsi ba saboda suna tunanin abin da zai biyo baya to kuma zai mallake zuciyarsu ta yadda ko a bayan idansu za su yabe shi in an ambace shi za su yi masa addu'a za su ambace shi da kyakkyawan ambato to wannan shi ne mulki na haƙiƙa to shi yasa annabi sallallahu ce to duk shugaban da ya kasance haka to ɗan aljanna ne shi ne zo sultanin muqsitun ce mutasaddiqun muwaffaq muwaffaq shine wanda yake samun dace a cikin abubuwan da yake wa mutane na tsare-tsare da dokoki da hanyoyin rayuwa ko hanyoyin gudanar da mulki yana samun taufiki yana dacewa ana samun nasarori a sai to wannan shine mutum na farko sai na biyu rajulun rahimun rafiqul qalbi li kulli dhi wa muslim mutumin da yake mai tausayi mai ainihin zuciyar da take cike da tausayi da rangwame ga dukkan wani makusanci da kuma dukkan wani musulmi wato mutumin da Allah ta'ala ya zuba masa tausayi a zuciyarsa ya sanya zuciyarsa wacce take mai laushi ce ba mai kaushi ba ce mai tausasawa ce ga dukkan wani wanda yake makusancinsa ne ko kuma wanda yake musulmi ne ba makusancinsa ba zai tausaya masa ya taimaka masa inda yake bukatar taimako ya jajanta masa lokacin da yake bukatar jaje ya lallashe shi lokacin da yake bukatar lallashi ya yi masa rangwame a cikin dukkan mu'amalolinsa mutumin da ya kasance haka yana daga cikin 'yan aljanna sannan mutum na uku shine afifun mutaaffifun zu'iyan afifun wanda yake mai kamewa mai kuma wato rike mutuncinsa yana kamewa daga barin abin da yake haramun gashi Allah ya bashi iyali yana da iyali a sa in an ce iyali su ne waɗanda yake ɗaukar nauyinsu wanda nauyinsu cinsu da shansu da su da iliminsu da lafiyarsu duk ya ta'allaka a wuyansa kuma ya kasance zai rika kame kansa zai rika kame kansa ya rika kame mutuncinsa duk da nauyin da yake kansa ba zai yi abin da zai zubar masa da mutuncinsa ba wajen nemo abin da zai ciyar da su ko wajen nemo abin da zai tufatar da su ba zai cuci kansa ba ta hanyar cin haram ko zalunci don ya ga ya biya bukatarsa to wannan shi ma Allah ta'ala zai sa shi a aljanna a dalilin wannan wani hadisi ne sahihi kamar da muka faɗa imam muslim ya rawaito shi a cikin littafinsa daga wani sahabi da ake kira iyad ibn shimar al mujashii radiyallahu ta'ala anhu na'am sai tambaya ta gaba malam menene hukuncin kashe dabba ko kwari kamar su kadangare ko tururuwa da ire-iren a shari'a ka'idar shari'a duk dabbar da ba cutar ka za ta yi ba baya halatta ka kashe ta duk dabbar da ba cutar da kai take ba to haramun ne ka kashe ta an yadda a kashe dabbar da take cutarwa kamar miciji kamar kunama annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a kashe su kamar bera an yi umarni za a kashe waɗannan kamar tsaka har ma ga wanda ya kashe ta yana da lada to waɗannan dukkan su kwari ne masu cutarwa to za ka iya shigar da dukkan wani kwaro ko wata dabba da kasan za ta cutar barinta zai sa a cutu to za ta shiga ƙarƙashin waɗannan dabbar da ba za ta cuce ka ba to bai halatta ka auka mata ba tun ya shiga misali jeji daga gidan tururuwa rabin ne ya auka wa gidan tururuwa da kisa saboda a wannan gurin ba ta cutar da shi ba ba za su takura masa ba a gurin da take rayuwa shi ne gurin da Allah ta'ala ya keɓance wata tarawih zaɓa mata in ka ga har ya yi ƙoƙarin kawar da ita to tana cutar da shi kamar turuwa tsakar gida ko a ɗaki babu shakka ɗan adam ba zai yi ya rayu cikin tururuwa ba wani akwai cutarwa ya matsayi ta ta cije shi ya batta ya cutu to a irin wannan hanyar duk da zai ya rabu da ita zai iya yi wannan babu komai amma in har ba inda za ta cutar da shi take ba wanda bai halatta ya kashe ta ba nan salama sallama ya ga sahabbansa sun kona gidan wata tururuwa nan salama sallama shi ya ɓaci ce yin zai me wannan ta yi me wannan tururuwa ce har aka kona ta ya yi ta faɗa wanda yake nuna maka cewa idan kwaro yana wurin da ba zai cutar da kai ba ko shi a ɗabi'a su ba mai cutarwa ba ne ya kamata ka taɓa shi ba suka nan dangare da yake yawo bai dace a haushi da kisa ba baya cikin abin da aka ce a kashe kuma zamansa ba cutar da kai zai yi ba in ma har baka son ganin shi a gurin to kaɗan matakin da zai bar gurin amma ba wai ya zama da ɗabi'ar kashi ne don sa kana kisa ba wannan bai dace ba na'am na'am sai tambayar da take cewa malam shin zama akan dokin kofa yana da wata illa a shari'a to a canfa-canfa na mutane suna faɗar cewa gurin zaman shaidanu ne amma ba zan iya ban ga wani hadisi ba da yake nuna haka akwai eh, inda aka yi maganar zaman gurin zaman shaidanu kamar banɗaki kamar eh, garken sha abin nan garken raƙuma man tattara shaidanu ne kamar makabarta waɗannan gurare ma'awashi duk wani guri da yake da kazanta ma'awashi ya tsaye amma aka ba dar wato dokin kofa wannan ba a ambace shi cikin gidan da tattattarar ɗari ba amma dai a camfe-camfe na al'ummomi da daban-daban suna yawa da al'ummar haushe suna ɗaukar dokin kofa wani guri ne da shaidan yake wasu aljanu ke tarewa sai yasa ake hana kai zama a gurin na'am zaya ba za ka za a zauna a bakin kofa ba saboda gurin wucewa ne mutane na bukatar su tsanyi shi ne don wucewar mutane ba daidai bane wani zai zaune gurin amma cewa a cikin shaidanu ne a gurin da mutum ya ake masa abin nan wannan ba zai iya cewar hadisi ingantacce ba inda zai ci sannan sannan shi ne akwai wasu daga cikin al'ummomi waɗanda suke canfi wannan canfi ko zai zama hujja ba amma iya cewa mutum ya tashi daga kan hanya saboda hanya ce ta wucewar mutane an yi ta ne don wucewa daga zirga bai kamata wani zo zaune ta ba wannan ya tashi mutum daga nan wannan babu komai sai tambayar abbas yake cewa malam menene hukuncin matar da wasu lokutan idan tana sallah sai ta ji wani abu mai kama da iska yana fita daga gabanta so rihi ba daga gaba yake fita ba daga baya yake fita ah, idan mutum yana sallah sai ya fitar rihi daga bayansa wanda zai yanke sallarsa domin abu ta yanke ta karye ko ya ji shi ma zai yanke sallarsa da shi kansa fitar rihi ɗin daga baya ta dubura don ya kasance ta zama kamar cuta wato duk sanda kamar da suke cewa duk sanda take sallah to a ce ma ta dubura ne duk sanda mutum yake sallah zai ji ya fita to wannan kada kada yanke sallah ya zama masa malarura ya zama kamar mai salisul bauri wanda yake a tsartuwar fitsari akai-akai ba kakkautawa da zarar ya yi tsarki zai kuma jin ya fita to wannan an yadda ya alwala ga kowace ibada kowace sallah da zai yi mata alwala kuma ko da zai ji fitar wannan fitsarin babu komai ya ci gaba da sallah har ya gama to haka nan wanda shi kuma yake da za mu iya cewa salisun rihin cikin fitar iska din in ya zama na abin haka yake constantly ko da yaushe to ya zama larura ce wannan ba za ta sa mutum ya rika datse sallarsa ba sai ya zama ya shiga cikin kunci da damuwa wanda kuma musulunci babu kunci babu damuwa ibadojinsa gaba ɗaya sauki ne babu matsawa a ciki da haka saboda a sauƙaƙe masa a janye masa wannan damuwar aka halatta masa ya gama sallar a haka don haka ita ma in hanyar zama abin haka yake ko da ta gaban ne da babu komai sai ta ci gaba da sallah ba wani abu sallar ta tana nan ba ta lalace ba wannan kuma tambayar take cewa malam shi akwai wata addu'a a sunna da za a iya yi wa mace a yayin da take ɗauke da ciki bai san wata addu'a ta musamman ba da aka ce wannan ta mai ciki to ciki za ta riƙa amma dai kofar addu'a ga dukkan mai wata bukata a gidan Allah a buɗe take ba a rufe ta ba Allah ta'ala yana son mutum ya zama mai addu'a shi ya ce ma a yi addu'ar ya ma ce addu'ar bauta ce ko ka samu biyan bukata ko baka samu ba in kai addu'a ka bauta wa Allah kana da lada sauraka da mai ciki da mai wanda yake jin rashin lafiya ko wanda yake da bukatar haihuwa ko wace irin bukata da ta alkhairi ta duniya da ta lahira kofar addu'a a buɗe take saboda haka amma ban san wani lafazi na musamman da aka ce gashi annabi sallallahu alaihi ya ce mai ciki ta rika karantawa ba dan ta haihu amma kofar da ta rika addu'a Allah ya ba ta haihuwa cikin sauki Allah ya sauke ta lafiya Allah ya raba ta da wannan ciki lafiya wannan kofar abu da take za ta iya yi da dukkan yaran da ta iya amfani da shi za ta iya yi a cikin sallah idan ta iya yi da larabci ko za ta iya da larabci ba bayan ta yi sallah ko ta karanta qur'ani ko ta yi sadaka ko ta yi kowace wani irin aiki na ibada bayan ta gama tana iya addu'a Allah ta'ala ka sa in sauki abin da yake ciki na lafiya kuma Allah ta'ala ka sanya ya zama abin da zan haifa din ya zama mai albarka ta albarkaci rayuwarsa da kuma azarta na birrinsa duk da kalmomi masu daɗi za ta masa lokacin yana ciki wannan babu laifi tambayar sani babale ya ce malam na kan ga wasu suna ɗaga hannu su yi addu'a a yayin da aka ta da ikama kafin a yi kabbarar harama shin menene hukuncin yin haka inda aka ce a yi addu'a shine bainal azani wal ikama tsakanin kiran sallah da ikama ba tsakanin ikama da kabbara harama ba to ba ambaci tsakanin ikama da kabbara harama ba tsakanin kiran sallah da ikama shi ne annabi sallallahu alaihi ya ce ana karbar addu'a a wannan tsantsakan kanin haka yayin da ladan ya gama kiran sallah mutum ya gama yi wa annabi sallallahu alaihi salati ya faɗa abinda ya zo a sunna ga wanda ya ji kiran sallah aka gama kiran sallah ya faɗa a yi wa annabi sallallahu alaihi salati to zai yi addu'a har lokacin da za a tashi yin kama kaga akwai tazara isasshiya da mutum zai roƙi Allah dukkan wata buƙatar da yake da ita amma tsakanin ikama da ta da kabbar ai ma ta zara har da za ta yi wata addu'a so a wannan lokacin kawai aka gama ikama jira za ka yi limin mai kabbara kai ma ka yi kabbara bayansa amma ba a ce akwai wani mahalli gurbi na addu'a a daidai lokacin ba wannan kuskuren fahimta ne na wasu ana maganar kiran sallah ne da ikama ba ikama da kabbara harama ba tambayar da ta fito daga awwal alhassan gada tamburawa ya ce malam menene bambanci tsakanin mashi'a shar'iyya da kuma mashi'a kadariya ta mashi'a ana nufin abinda Allah ta'ala ya ga damar faruwarsa shi ake nufi da mashi'a abinda Allah ta'ala ya so zai faru shine mashi'a a ce sha Allahu kaza Allah ya ga damar faruwar kaza ya kaddara faruwar kaza wannan mashi'a din akwai mashi'a kauniya akwai mashi'a shar'iyya mashi'a kauniya shine abinda Allah ta'ala ya kaddara faruwarsa kuma ya faru to Allah ta'ala ya so abu kaza ko ya kaddara abu kaza zai faru kuma sannan abin ya faru to ya zama mashi'a ce kuma kauniya to Allah ya ga dama abin yayi kuma ya mashi'a wannan mashi'a kauniya tana iya zama abinda Allah ta'ala ya kaddara faruwarsa kuma ya faru ko ya ga damar ya faru ya faru zai iya zama abu ne da Allah yake so ya yadda da shi zai iya zama kuma abu ne da Allah baya son shi ko bai yadda da shi ba amma ya kaddara faruwarsa kamar mu ce misali a musuluncin musulmi musulmi Allah ta'ala ya buƙace ya zama musulmi kuma ya imani ya yi biyayya ya yadda da Allah da manzansa da abin da Allah ta'ala ya saukar wa manzansa wannan mashi'a ce kauniya eh, abinan shari'iyya diniya Allah ya so abin kuma ya faru ya wakana ko kuma abinda Allah ya so shi faruwarsa amma bai faru ba saboda ubangiji bai kaddara faruwar ba kamar Allah ta'ala ya so wa Abu jihar amma ko ne ko auna ya yi imani da Annabi Musa alaihi salam amma bai imani da shi ba mashi'a ce shari'iyya a wannan shari'iyya saboda su kasance saboda su faru da haka dan abu ya faru ba yana nuna Allah yana san shi ba yana nuna Allah ya yarda da abu ko kafircin ne kafirci faruwarsa da kasancewarsa da wasabar kafircin da ya sa ya kuma Allah ce wala wani da ibadu da kafirci Allah ba zai yarje wa kafirci da bayan su kafirci in ku ne hulaku. in kuma kuka yi imani Allah zai yarda muku da wannan imani Allah ya yarda da imani a wanda yarda da kafirci ba to faruwar abu ba shi take nuna Allah ya yarda da abin ba zai ga wasu a sai su ga suna hujja da mashi'a kauniya a kan cewa Allah yana san abin da shi yasa ya faru musamman ma da aka yi zaɓe wani ci wasu ba sa son ya ci ta ce za ku yi kulillahu malikul mulk kulillahu ma malikul mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha duka alkhairu innaka ala kulli shay'in qadir sai su karanta wannan aya su to dama Allah ya ce ka ce ya Allahumma malikal mulk ya Allah malikul mulk tu'til mulka man tasha kai kana ba da mulki ga wanda ka kake su sai ɗauki wannan mashi'a da ma'anar mahabba sai fassara mashi'a da mahabba sai ce Allah yana ba da mulki ga wanda ya ce wato shi yanzu tun da ya samu mulki to Allah yana kai shi ya kayan mulki amma ya duba cewa a gaba Allah ce wata zai yi wata ne kana karɓa mulki ga wanda kake to Allah kuma ya so shi ne ba ta shi ya so shi ne ba ba mutum mulki ba ke nuna Allah yana son shi ya fi shi Allah yana ba da mulki ga mutumin kwarai yana kuma hana mutumin kwarai mulki ga gadon yadda mafi a suka gudana ba da wanda yake kan shi ya yarda da shi ko ba mu wanda ya yarda da shi ba ya ba wa fir'auna mulki ba don ya yarda da fir'auna ba ba don yana son fir'auna da abin da yake yi ba fir'aunan nan ya fito ya yi jayayya da Allah ya daidaita kansa sai ya fifita kansa ma a kan ubangijinsa shi ana rabu kuma al'ala yace ni ne mafi girman ya yace ma alinku na kumin ilahin ya yace ban san kuna da wani abin bauta ba in ba ni ba ya kore wato kasancewar Allah ta'ala shi ne abin bauta amma gashi Allah ya ba shi mulki har yana fariya da wannan shi alai salimul kumisar وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تشعرون ba ni ke da mulkin masar ba zuba ni ne Allah ya danka wa mulkin masar ba to kaga Allah ya ba shi mulki ba dan kuma yana san shi ba da da cewa yayi dagawa ya wuce iyaka na fir'auna ala fil ard yayi dagawa a doran kasa a sannan gashi Allah ta'ala ya bawa wannan masaraki na zamanin annabi Ibrahim alayhi salam wanda ya ja da Allah لو ترى إلى haja حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك daga wanda ya ja da annabi Ibrahim bai yayi jayayya da shi game da ubangijinsa dan Allah ya bashi mulki ya bashi mulki a bayan jayayya da annabin Allah har ma yana cewa shi ma yana rayawa yana tashiwa sannan Allah yana ba annabawa mulki kamar da ya ba annabi Dawud da ba dansa Suleiman Allah ta'ala yana cewa game da annabi Dawud qatala Dawud Jalut wa atahu Allahu mulka wa allamahu mimma yasha daga Allah ya ba annaba mulki ya bawa kuma waɗanda suke abokan adawa annabawa ya ba su mulki to wannan mashi'a ce kauniya haka Allah ya ga dama ya yi amma wannan abin da yayi ba shi yake nuna Allah ya zaɓi abin ba ya da abin saboda kasancewar abu ba yana nuna Allah ta'ala yana san shi ba zai iya kasancewa a shi a ta gudana dan ya jarraba wanda zai jarraba da wannan saboda ka bambancewa tsakanin mashi'a kauniya da mashi'a shari'a duniya, abu ne wanda yake da muhimmanci kwanar da gaske Na sai tambayar da take cewa malam idan mutum ya ware wasu kuɗi domin a yi bikin wasu daga cikin 'ya'yansa sai kuma ya rasu shi menene matsayin kuɗin a wajen rabon gado idan har bai dankawa waɗanda ya ware don su ba don kawai da ya ware ce wannan in bikin wane ya tashi zan yi da shi wannan ba yana nuna sun zama nasu ba sauraka in yari yana su ba a yi bikin ba su suna cikin kayan gado sai a haɗa su in an raba daga baya kuma abinda ya shiga su sai a yi mutu da shi ko kuma su sauran wagada idan suka taimaka sai a yi amma dai kudin bai shiga cikin bai zama mulkin wannan a cikin duniya ba ce bai zantar ba Yau ya sai kayan ne ke ga shi ya sai kaya kayan wani wani wancan wani kayan daki ne wani kayan ya ya sai kayan ne wani amma in kudin ne kawai yake cewa zai yi musu wani abu da shi wani yana na zama nasu ita kyauta idan mutum da hanyar da ta wata zarce ba kuma har yanzu tana nan a cikin mulkin shi ne abin to haka ya mutu abin yana hannunsa bai tare da ya zartar ba to ya zama cikin kayan gado za a raba gado da su sana daga baya kuma ko a yi musu cikin abin da suke kasansu ne ko kuma su saurayin dangi su taimaka su bayar da abin za a yi jikin da shi na'am sai tambayar alhassan sani mai nagi ya ce malam mutum zai iya karanta alkur'ani kuma ya sadaukar da ladan ga iyayensa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idza mata ibn adam ko idza mata insan in qata amaluhu illa bai salam sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u a aw waladin salihin da ulahu. idan mutum dan adam ya mutu to ayyukansa gaba ɗaya sun dakata sai uku ta aiki uku ko wata sadaka da ya bari mai gudana ta kuma bar wani abu wakafi wai wani aikin alkhairi da ci gaba da aka ci gaba da amfani da shi har bayan rasuwarsa wani ladan zai ci gaba da jinsa gina masallaci ana sallah ko gina rijiya ana shan ruwanta ko ya gina wasu gidaddaji zai ce gashi ne ya ba da su wakafi ga masallaci ko ga marayu ko ga makaranta ana ci gaba da morir wannan wakafi wani ladan zai ci gaba da zuwa kare shi aw ilmin tafa bihi ko ya bar wani ilimi wanda za a ci gaba da amfana da ilimin to zai ci gaba da gudana ko da ya mutu kamar malamin da zai karantar da almajiransa ci gaba da aiki da abin da ya karantar da shi ci gaba da yada shi ko ya rubuta littafi a ci gaba da karanta littafan da ya bari ko ainihin karatuttuka irin wanda yanzu muke gani ana yi ana dauka a fayafayen cd ko na rai abin recorder ko fayafayin bidiyo aka ci gaba da yada shi ana sawa mutane suna karuwa suna amfana za a ci gaba da bashi kamashin wannan ladan nashi ba zai tsaya ba na shi ne ilimin ilmin yin tafa udini an waladin salihin ya da ulahu ko ya bar yaro na kwarai wanda yawa tarbiya yaro ya kai masa addu'a da duk sanda ya addu'a Allah ta'ala zai ansa addu'ar da ya yi ma'ubansa ba haka zai ci gaba da ribatar wannan tarbiya da yawa ɗansa har bayan mutuwarsa to anan malamai suka ce to asali faɗar Allah ta'ala da yake cewa laysa lil insani illa ma sa'a dan adam ba shi da wani abu da zai yi takama nashi ne sai wanda yayi fafutukarsa a nan duniya su ne zai yi takama da cewa nashi amma abinda duk ba shi ya wato aikata shi ba ba shi ya shuka a nan duniya ba to ba za a je lahira bai rika cewa a miƙo masa kaza a miƙo masa kaza ba na shi bane shine ma'anar laysa lil insani illa ma sa'a to shin wani zai iya masa kyautar wani abu nashi an ji ba zai iya tautiya da abin da ba nashi ba to amma ai akan iya daukan abin da ba naka ba a baka ba dan ka ka zama tilas a baka ba sai dan an ga dama a yi maka alfarma a baka to anan wasu malamai suka bar abin a buɗe cewa dukkan wani abin da mutum zai yi wanda asali nashi ne sai ya halatta ya iya mawani kyauta da shi su malaman suna da wannan ra'ayi wasu ma suna ganin cewa wani matsala ce ta gaibi ba ka da tabbas a tsaya akan abin da nassi ya zo a kansa wato nassi ya faɗi cewa ana iya yi wa mutum ko da bayan mutuwa kamar hajji nassi ya zo a kanta ana iya mutum hajji don sarrafa ya ga wani yana labbaikan lahumma an shubruma wani ya ce waye shubruma ya ce akulli au karibulli ta yi ɗan'uwana ne sannan ya ce ka yi hajji su cikin nassi ya kunta an nassi ka sun ma'an shubruma yi wa kanta hajji sannan ka zo ta yi hanyar da za a yi wa kumurma kenan hajji duk da yana ah, wannan nasi ya zo a kan haka sadaka ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta ya halatta sa'ad ibn waqqas yau mahaifiyarsa bayan rasuwarsa dole kenan da zai iya wa ubarsa sadaka sadakan nan ta ta bishi wacce ta kayyade abin da ya shafi ita saboda a nasa da sarari cewa alwaladu min a abi da daga cikin aikin babansa wato babansa shi ne sanadiyya shi ne suna na samuwarsa ba haka kamar aikinsa ne za haka abin da ɗa ya yi wa ubansa shi ne zai bi shi ba haka hatta sadakar suna cafi idan ɗa ne yayi in ba ɗa ba ne to ba zai shiga ciki ba wasu malaman suna takaita abin suna matse shi da wannan nassin suka ce to kaga istighfari addu'a wannan dun nasi ya zo akai cewa ana iya yiwa waɗanda suka riga suka mutu walladheena ja'u min ba'dihim qul rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladheena sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladheena amanu rabbana innaka ra'ufur rahim suka ce to Allah ta'ala ya faɗa mana cewa wanda suka zo daga baya suna nema waɗanda suka gabace su gafara ashe ana iya musu addu'a in wannan ma za ta bi za su samu za su samu wasu sun takaita akan abin da nasi kawai ya zo da shi wasu kuma sun buɗaɗa kamar ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala shi ya buɗaɗa abin yana ga ko sallah ce kana iya yi kuma ka ce kayi kyautar ladanta amma abin da yake cewa da farko za ka yi niyyar ta da sallar ka ce ba tun farko ka yi niyyar sallar wani ba ce don baya da za a yi ka yi wani ya yi wa wani wasilcin sallah ka niyyar sallar ka ce ko ka yi niyyar azumin ka ne bayan ka gama kuma ka ce to ya ubangiji ladan da za ka bani da wannan azumin na sadaukar da shi gawa ne in ce ni yana ga wannan babu wani abu shi ma kamar da muka faɗa ya zama sharaɗi tun farko mutum ya yi da niyyar nashi ne ba da niyyar na wani ba in ya zama nashi sannan sai ya yi kyauta ga abin da amma wasu suna ci ganin a takaita akan abin da kawai nasu ya zo da shi ne wasu alaƙe ta gaibi kuma gashi Allah ta'ala yana cewa allaisa lil insani illa ma sa'a sannan gashi hadisi ya ce aikin mutum zai dakata sai abu uku to duk da ba togaciya bace ta zo daga nasi to wancan hadisin zai yi aiki cewa aikin mutum ya dakata tambaya ta gaba da ta fito daga barra abubakar ya ce menene ma'anar wannan hadisi hujubatin nari da shahawati wa hujubatin jannati bil makari da farko yadda ya rubuta sunan ba haka ake karanta ba ra'u bane bara ne hmm. ba shadda hmm. akan ra'in albara'u ibnu azib haka sunan wani sahabi yake albara'u ibnu malik don haka in yana cewa barra'u ko ana ce masa ya rada gyarawa albara shine sunan hadisi ne sahihi muttafaqun alayh hadisin abu huraira. hadisin ina abu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hujibatil jannatu hujibatin naru bishahawat ko huffatin naru bishahawat a wani lafazin sannan wa hujibatil jannatu bil makarih ko huffatil jannatu bil makarih abinda hadisi yake cewa an kewaye wuta an yi mata hijabi an mata shamaki an mata katanga da sha'awa da sha'awoyi ita kuma aljanna an kewaye ta an mata katanga da ababanki wato abinda ake nufi da wannan hadisin ita wuta kewaye take da ababen sha'awa abin sha'awa shine abinda rai yake karkata zuwa gare shi abinda zuciyar mutum take karkata zuwa gare shi shi shine ake kira sha'awa to abubuwan da suke na saban Allah zuciya tana karkata zuwa gare su tana sha'awar su zuciya tana sha'awar zinace zinace wani yanzu billah idan mutum ya bi ta san zuciyarsa da abin da take sha'awa ya auka cikin zinace-zinace to kamar ya karya shamakin da ke tsakanin shi ne da wuta don haka zai fada cikinta kaga da can abin da ya sha ke shamaki ne wannan sha'awar da ya fada cikin sha'awarsa to kamar ya karya shamakin ne zuciya tana karkata zuwa ga shaye-shaye shan giya ko wani abu da zarar mutum ya karkata zuwa ga abin da zuciyar shi take so ya sha giya to kamar ya karya wannan shamakin ne da yake tsakaninsa da shiga wuta sai ya fada cikinta zuciya tana karkata da sha'awa zuwa ga tara dukiya idan ya biya ta san zuciyarsa sai ya ci amana sai ya saci kudin da ba nashi ba ma'aikaci ne na gwamnati mai mukami ne sai ga yana satar kudi na al'umma don ya biya wa zuciyarsa bukatarta to kaga ya karya shamakin da ke tsakanin shi da wuta sai ya fada ciki to dukkan wani abin da zai take so take sha'awa na saban Allah to kamar hijabi ne tsakanin mutum da fadawa cikin wuta da zarar ya fada cikin wannan abin to kamar ya karya wannan shamakin ne ya jefa kansa cikin wuta to haka nan ita ma aljanna an kewaye ta da wasu abubuwan da rai ba ta so musamman ayyukan da'a wanda mutum yake jin nauyin su sai da shi ya yi azumi kwana talatin na ga abu mai nauyi to da zarar ya haƙura ya yi wannan abin da ran nashi baya so to kamar ya karya shamakin da ke tsakaninsa da aljanna ne sai shiga aljanna rai wani lokaci tana jin nauyin tashi a yi sallah musamman salloli irin sallar isha'i irin sallar asubahi sai ga rai musamman a lokutan da ake sanyi to sai ga rai yana kin wannan amma da zarar ya tashi ya yi kamar ya karya wannan shamakin ne da ke tsakanin shi da aljanna sai ya fada cikin aljanna wannan shine ma'anar huffatin naru bi shahawati wa huffatil jannatu bil makari haka mutumin da ya haƙura ya yaƙi zuciyarsa to sai ya samu gidan aljanna wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa Allah ta'ala ya ba mu dacewa amin to alhamdulillah masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na ma yau na ruwan rahama za ka za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya wato sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu za kuma iya aiko mana ta adireshin mu na gizo wato toyin rahama a dot com kazalika muna ƙara faɗakar da masu sauraro cewa a dinga aiko da tambayoyi masu ma'ana waɗanda za su amfanar da al'umma kuma a dinga kokari ana saka suna a yayin aiko da waɗannan tambayoyi ya ka madadin shehu malamin al shak Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo babban malami a tsangayar nazarin addinin Islama da ke Jami'ar Bayar a nan Kano sai kuma Bashir Idris Ungogo da ya sa damu da ku ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu haɗa a wani shirin da yaddar Allah ولو أنا كتبنا عليهم نقتلوا اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ كان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما مستقيما sadakallahul azim shirin fitowar rahama kenan aka saurara